kabeh ya, Iya. Tanpa sing kuciwa babar pisan. Wah, alangkah bahagianya Bapak Rektor Unindra ya, Iya. Kagungan mahasiswa kok jan apik-apik. Ya ngelmu, ya budaya, wah jan pun bergas tenang. Jih Mas Abimanyu, Mas Mbak Wahyu Eka mugi-mugi tetap lestari yang ini pun penjenengan tansah budidaya melestarikan budaya nggih, Mas Bimanyu Mbak Wahyu Eka. Inggih. langgam menika wau konjo dumateng Kanjeng Eyang Raden Mas Suweni Sastro Sastra Dimulya. Oh, Kale Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Haji Sumaryoto saha Ibu. Inji. Bapak Wakil Rektor, Bapak Mardi, Pak Martadi, Pak Supardi, Bu Sartini, lan sedaya para dekan, para dosen. Inji. Lan pejabat struktural wonten Universitas Indra Prasta PGRI lan sedaya para rawuh ing dalu menika. Jakarta kok basane kok apik meneruntut. Nggih. Antek pun anak ngomong iwak peyek hanya nembang. iwak peyek juga jagung. moga ah, moga muga ngrembaka budaya mantar kampus Unindra. Amin ya rabbal alamin. Ning anu lho Mas, Bimanyu so Mbak Wahyu Eka. Inggih. Mangke gara-gara malih nggih. Inggih. Sampun ngantos sare rumiyin lho mangi nggih. Inggih. Monggo. Monggo lenggah iki prayogi kula badhe majeng kelampah Mas Bimanyu so Mbak Wahyu Eka. Inggih. Monggo. Inggih. Mbah nuwun. Eh, ah, Mbak Rumiyin Mbak Wahyu mumpung pinanggih ama urung takon kok. Mbak Wahyu kelahiran wonten pundi lahiripun? Uh, eh, kelahiran pun wonten Wonogiri. Oh, Wonogiri. Nggih, oh tanggaku dhewe bareng kena waduk terus pindah Jakarta iya nggih nggih kang ibu nggih seniwati nggih nggih leres Asmanipun sinten? Asmanipun Ibu Yanti. Wah, ya uyuh seni iki, Nduk. Iya. Mula ya apik ora jamak, nggih. Nggih, monggo-monggo Mas, sombak kepareng monggo bintang ing prayogi mangke pun lajengaken malih nggih gara-gara. Nggih, monggo. wonten awala ing kula tampi diwaos mak. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mbak Limbuk, Mbak Cangik. Kula rombongan saking Maos Cilacap nyuwun lagu Kijing Miring. Badhe waturaken dumateng setunggal Bapak Dr. Sumardika MSI. Wela iki, Nduk. Iki ketuane dalang sak Bengkulu. Bapak Sumardika keparang rawuh. nyanggong, alhamdulillah. Kaping kali katur Bapak Kolonel Purnirawan Sucipto Sarjana Hukum sugeng midhangetaken saking kula Kepala Desa Kelapa Gadak Bapak Zainal tinggi, Bapak Zainal tinggi, Saking kelopo Godo, kelopo Godo. nun atas nami panitia kula nyuwunaken kijing miring gaya tayub Sragen. Pesinden Ibu Pahmiatin. Saking kula kru panitia. Mesti sukri Iya. Sing duwe hormat karo data sawala. ora Nggih, monggo Mbak Pami nampi piniji. Kijing miring nggih. Ngiringi kijing, Dok. Monggo. Ayo. Ibu saka Pak Kasih tak Zainal iki mah ya, Nduk. Iya, maaf. Dene penyuwun sanesipun mangke nggen gara-gara pun aturaken margi menika lampah tas tebih lakon sih dawa ya, Nduk. Iya. Dasare iki kaya padatan anakku Bayu dawin derek Selan merini Iya, mm Mm -mm. Saestu mangke sana siput dipun tampungin goro-goro Iya. Aja lali pekarmane biyung nduk sinom parijata, sinom parijata. Heeh. Mm -mm. Sapa sing katuran nyekar? Ibu Setyawati saking Kediri monggo Bu pun aturaken sinom parijata pelok Jelendro. Kenapa oh, Jelendro? Jelendro. kenapa pelok nah monggo? Jelendro sing mat monggo. mega lermembo batara pan samar pamoreh 잡지 Alah ding kono to wau. Datan kinocap. Iku mapan wonten ing madyani sanggar pamujan. Aneng nggih Narpati Sugriwa ing madha wonten Magelaran. Ngawa sanggo para wanara gambar hamblabaya roping dalu niki. kuku sing dupa kumelun ngringken tiasa ngapeke oh bapak ingkang tuwa mokjo tuwojo layu sepit i patih prawani lo nun wonten dawuh apa wis radio nggone padha sowani iki. Uri Sang Narpati. Sedaya tetuwangganing para prajurit sampun samis sowan kaloron. ya, syukur bagis sekali jumuru. Eh, mengkoto kapi anggeni tetungguling poro praguso. Lansiro kapi serobo, kang dadi pengarepe poro wre. Opo dini kapi mantas to pengarepe poro lutung. lan sempati kang dadi pengarepe para munyuk lan wawa kabeh para wanara padha urhanana dina iki Gusti Kusinun Prabu Rama keparing anduta marang Hanoman piniji marang praja ngalengko kang wigati nak yenake marang palenggane Gusti Kurpian Warasinta ana kono apa yen ora Nuri, nuri, awet dawuh timbalan ing sinuwun sira kabeh wajib nguntapke nganti teko gisik ing samudra. Sedika, sedika, sedika. Ya mung dawuhku marang sira kabeh. Lawase Pancawati ana sajroning kahanan kang mirhatinake iki. Dawuh padinan kang kudu sira tindakke ana limang perkara yaiku sepisan aja kendhat manembahmu marang Gusti Kang Nyipta manuk pitu duwe ngagama kang padha sira rasuk dhewe-dhewe. Pamriya uripmu karben tansah tinuntun marang panjenengane. Kaping pindho sira jale nanggonmu tansah urmeksa rarejaning praja. Lan majib sira melu ngelingke marang para kawula sak pancamati iki menawa negara ora bakal bisa tentrem. menawa kabeh warga negara ora melu njaga ingreh katentremaning praja mau. kaping telu tuduhno lan mene ana tepa tuladha marang para ngawulamu menawa sira iku bisa urip sing kanthi prasaja ora mubramu bru kepara padha nggedhekno dedanamu marang sedulur-sedulurmu sing wajib ditulung ing poncawati kene kaping papat ketokno jiwa kabangsanmu lan reksanen wibawaning negara lan bangsamu aja kongsi kita kabeh iki gampang diremehke marang negara liya. Kudu eling. Menawa reganing martabat lan kahormataning bangsa iki ora bisa dikertawaji kanthi wujud bondo raja donya. Nanging mung bisa tinuku kanthi pecahing dodho wutaing ludira. Mula kowe kabeh para wadya balaku tak elingke. Aja pisan-pisan kowe wani ngedol bangsamu. lan nyedol negaramu marang liyang praja mung sabab mamrih bebatenmu lan bebatening golonganmu dhewe yen nganti kedadian kang kaya mengkono tegese wis ora ana rasa jiwa kabangsanmu lan kowe wis ora tresna marang utah darahmu lan dosamu kang kaya ngono kuwi mung bisa ditebus kanthi nyawamu kuwi dene dawuhku kang wekasan kudu terus dijaga kerukunaning bangsa lan dirabuk terus rasa manunggaling bangsa mau. Iya kanthi kerukunan kamanunggalan mau tetela mujudake beteng kang ampuh kanggo nyingkirke marang para juru pangobak-obak katentreman kang wujude yaiku para tukang edukumba marang samaning bangsa. Tak kira mung iki dawuh padinan sing tak perintahke marang sira kabeh para wadyabala. Waton lima kuwi tok estok kanthi temen-temen percaya negara Pancawati kene bakal kuat ora bakal kagulung dening gedene alun saka negara gedhe liyane sing pancen jarak arep golek caplokan. Ih, ih, ih. Apa ana sing arep usul? Wonten sinuwun. Anggeni usul apa? Kula namung usul mugi-mugi para petinggi-petinggi wanara menika sami kersa maringi patuladan ingkang sae. saha kenging kangge tuntunan kalian ingkang wonten ngandhap sinuwun sampun matur nuwun. Yo, pepeling kang becik wajib digatekke maring para pangarsaning wadya wanara kabeh. Moro gage praworan ila tumuli metu njaba hundang wadya kaya padatan nguntapke dutaning Sinom Prabu Rama nganti tepi ning gisik samudra ora paramadhal pasti lan sinuwun. Mundur sanghanilong Undang Undanging Prawadya Bala Samya Sawega Pumyong swaraning pendeperi Kubara Gorneng sorotan borong nyeweng suling papanden dalu teak pandero miwah kakondo mawarana sarantak has marandana bunga-bunga yen dina opong kulates katembel lalak wadan Mangsa Semilir kapas mat ngireng sinanggara mo armatur sang para wadya wanara sampun samapta ing gati sawega ing diri kabidhalaken wanci boten tundha bima syukur bagis kene jumurung malah sira dadi pambaitaku parwadal pasilan enjing abidalku saking ponsowati negeri kuning kang balakoso obro busanani somakang jagat mungo-mungo ane sapu caing Dir ong kumelar ngebeki surat nyung swarane wadya kang lumampah kumpul sajur-juru hatopo pancaro oh ah. so miwang pendeng sang hanila kang Dewa Bathara. Kakang Anoman banget-banget oleh ngenteng ki maring bobote ngodo Gembilo sirahe dupeh pinilih minangka dadi dutaning ing Sinun Prabu Rama. Wah. Tak sawang saka kene kae pakurmatan Pak. Kabeh para wanara kang bakal nguntapake sang duta agung Kakang Anoman. Yo. Urmong saya isin ngerasa nih aku kudu bisa mirang-mirangke Kakang Anoman. Ora trimo rasane atiku. Kakang Anoman anggota duwe sayembara watur kuwi bisa ngasorake yudhaku lulus. Nggon aku dadi duta. Lho, wah kae. Mulumaku bandul sirah. Sang duta agung Kakang. Eh, mandek, mandek Kakang Anoman. mangka anggro surutumbar slimdhu punik punjing sekan jroning kewuh mandhe godhongon slang pedhangipun kang kataman pro Temah tekeng lalik surak maning kargumuruh mandeg dhisik mandeg dhisik kakang anoman iki ayi jayawanggodo ana apa dimas dene siadi nyegat lakune pun kakang kakang anoman aku ora elek-elek wong golek kamukten ning mbok aja sok ancek-ancek sirahe sedulur golek segere awak ya kena ning mbok aja ngotot getihe sedulur kan. Mengko dhisik di. Aku kok durung mudeng tembungmu mau. Sing tok karepke ancik-ancik sirah karung ngotot getihe waris kuwi sapa? Oh. Dadi kowe iki ra krasa Hm. Bab opo? Oh, layak. Ora aneh yen tumindak menunggu bentuk jebul landep dengkul pikirmu. Hmm? sing tak lokke ancik-ancik sirah karung ngokop gedhe iki ya kowe iku Kang. menggo dhisik di tak jaluk aja kemrungsu ngrasani atimu pun kakang babar pisan ora ana rasa bakal ngurbanake sedulur ki ora apa wis mingerke blaku kok nganti aku ki mentolo gawe wirange kadang lho kakang anu, man yen pancen kowe ora duwe niat mirangke aku kena ngopo kena ngopo kowe ngungkul ngkuli kesaguanku hm kuwi rak mung padune kowe golek rai ana ngarepe sinuwun ya ora ora di moro pikir sing ditimbali ngadep mau ra aku karo kowe to tegese wanara loro kang piniji sowan mongko sinuwun wis ndangu kanthi terwaca kowe nyangalengka calik bisa pirang dina tok pepetke wektumu kowe saguh limang dina bali mongko manut pitungku aku sedina sewengi bisa calik bali marang kancawati kaya ngono kuwi tegese kowe nyidak karo aku Aja salah penampa anggota. Ora kok jeneng aku ki ngidak marang kowe babar pisan ora. Tembungku mau mung lugu kepengin banget nganti lahir batin ngatonake darma bektiku kunjuk marang Inggih Sinuwun. Ing pengangkah muga kena kagem pepenget marang para abdi dalem liyane sing surasane yen pancen pakaryan mau bisa dirampungi kanthi cepet ning kenapa kok dadak disesuai. Mengko mundak ana panyokro bawa gelem nyepetke waton ana apa-apane. Lho, kuwi lho dhisik tak kuwatirake. Lho, la yen pancen kowe bisa mepetke wektu kurang saka sedina sewengi, la yo mbok matur. Hmm, kowe iki matura. Matura ngersani sinuwun. Kangang Noman, nyagui sedina sewengi kuwi wae wis mujudake wong sing gembelo sirahe. Lah kok kurang saka sedina sewengi? Hmm? yen kesangguanku mau wis tak ukur karo kekuatanku kok, Dik. Kuwi ora tak ukur karo kekuatanmu. Ning pancen kowe sengaja ngidak aku aja nganti jenengku ki jedul. Ya wis sakarep olehmu ngarani. Aku tok arani wae apa wae ketrima, waton atimu lega. Tetep aku urung lega. Lah terus karepmu. Sadurunge kowe budal nyang Alengka, luwih dhisik arep tak teter kekuatanmu meneng kene. Yang kowe bisa ngasorake kekuatanku, kowe mangkato, mangkato. Ning nek mung sak ngisore kadik dayanku, aja gelo. Hm? Aja gelo yen kelungguhan duta balik marang anggota. Di mbo aja ngono to. Sinun mawak wis paring kerampungan menawa kakang kang piniji. Tak jaluk si Adi aja mentahke barang sing wis mateng. sabab yen kedadian mengkono kuwi jenenge kowe ora bisa rumeksa marang kelurane Kanjeng Sinu nang. Wah, redep. Aja dadak kowe nginggok ya perkara. Mung kari gelem nuruti kandhaku iki apa ora? Yen penuruti tegese kowe pancen kethek lanang tenang. Nih yen ora, nelake yen sejatine iki miris marang kabidayanku. Anggodo. Lugune pun kakang ngiman marang kowe iki. Lan uga ngreksa marang asmaning sinuwun. mundak dikira orang bisa mernoto marang nayakan nih. Aku ngeman asmane wong tuamu lan wong tuwaku. Wong sedulur kok suloyo ki dikira wong tuane sing ora bisa ngandani anak. Aja kowe ndadak pokian cerewet. Ayo. Kowe wis ketok jirihmu yen pancen kuwi tak iman ora kena ya wis tumuli mapano tak turuti sak karep. Ah, tinjung kerap ya kamu ya mangu mang mangun kung kanduhan rimang oler leno tanpa kanin eh mangku dhisik awak lemu kok go mlayu ra pati banter ana manang gojo padha lereno oleh padha delut Nyun pangapunten Kyai. Kula namung nuruti adhi kula anggodo. Kersanipun lega manahipun. Wah, kuciwane kok dipisah. Upama ora dipisah, wah. mesih mesti dadi glepung Kang Eh, mengko dhisik. Hmm, mengko dhisik. Nalarmu kuwi dene ngendi? Hmm? Nalarmu kuwi dene ngendi? Ing ngatasé padha tunggal wadah kok do tukaran iki karepmu kepiye? padha-padha panca mati kok do pating penteleng. Huh, sajake wis ora duwe ising iki. Kebangetan temen oleh do ora bisa ngreksa madhae. Ketok temen yen ora bisa manunggal lair batine. Yen caramu do kaya ngono kuwi apa besok kowe dipilih karo Kang Lopanca mati dadi wakile? Hmm? Para kawula saiki saya pinter lan niteni. Cekake para kawula Pancawati wis ora sudi meneh. milih wakil sing mulai jopati bedigas mburu butuhe dhewe tanpa mikir nasib kawulane anggota kula kiai kowe iki mbok yo nrimo wektu iki sira Prabu Rama lagi mercaya marang Anoman diutus nyang Alengka he supaya sapa ngerti barengi karo bejamu sok taun sing arep teko gendhi kowe sing dipercaya dening sinuwun mula aja sok-sokan narasamu Kabehku ku ya ning aturan eneng pakeme. Lah yen to mindak mudha ora nggugu aturan ngono, ora nganggo pakem. Sok kapan negaramu bakal metu saka penandang? Hmm? Karo meneh anggodo. Sing jeneng labuh marang nusa bangsa lan negara kuwi ora kudu dadi duta wae. Ning isih akeh papan panggonan liya sing kena kanggo sarana ngetokke lelabuhan marang negaramu anggodo. Wih, Kyai. Kowe bareng ki anoman. Ih, wonten dawuh. Umurmu ki luwih tuwa tinimbang anggodo, kek kuwi ya adimu. Kenapa kok pikiranmu isih kaya bocah misore? Hmm? Eh, piro boro ki dikandani adine apa kok malah ngalah karo adine? Ora ngendake kok malah pamer kadi dayang karo sedulure dhewe. Apa wis rumangsa entuk jeneng menang karo adimu dhewe iki? Lah nek tunggal sak enggon ora bisa kok napa kowe iki kober mbangun negaramu anoman. Inggih, nyun pangapunten Kyai. Eh ya ayo tak sukseni. Saiki padha rerangkulan tandha pulih ngrasamu. Waduh, Kakang. Kakang ngomong aku njaluk pangapura. Kabeh keluputanku ya Kakang. Sumenuga aku di aku go njaluk pangapura ya di. Ya padha-padha Kang. Lah bungah rasane atiku dene wis padha bisa mulihake rasamu meneh. Eh ngeling ana ya Anoman Nanggada. Iki durung pojo-pojo rampung munggah apa kang dadi lelabuhanmu? Kang mangkono kabeh para wanara tak jaluk padha ngrapetno barisanmu lan terus mupuk kerukunan kemanunggalan. Beda penemu kena, ning bedaning penemu mau aja nganti ngrusak kerukunan lan katentremaning bangsa Pancawati. Kepara bedaning penemu mau kabeh bisa mbudidaya, aja kok simblabar marang sak njabane wadah. Mengko mundak njejember jenenge wargamu dhewe. Dasare wektu iki akeh wong seneng golek perkara. kejaba saka kuwi ora kalah wigati ya iku padha nggedhekno rasa kesabaranmu sebab wektu iki kowe lan wargamu kabeh lagi padha diuji ing kesabaranmu dening kahanan kowe aja gampang dipancing dening sapa wae kang tumuju marang cecung ran tunggal bangsa kepara kowe padha tak udang dadi tuladha ngene mbangun negara lan mikir marang nasibe kabeh para kawula ing Pancawati. Wis to percaya. Sing jeneng emas kuwi mbok ya diblusukno ning peceren kuwi tetep emas. Lih matur nuwun kiai, Ih matur nuwun kiai. Wis kono. Padha mangkat Aku ora kendhat tansah ngawat marang lakumu Hanoman. Nyun pangestu kiai. kalukon lagu ning lekas lupi tole nuding kidung Kadung kadering hamomong Eeeh Here. saya talu hararas Abyur kang lintang kumedak Tis disunyo tengah wengi Lumrang kandang kang dicoworo brengeng Sang Yawan Candra wis katon manjring madya gantang. Umiring poneng Kartika kang abdiring tawang malah tersep ing pandhu. Nanging banguning adang lumaku anut marang kodrak. Ndak tak sakala Yawan Candra sumusup ing Bantala. Panwitan katos plak jinggo pertanda yang arep gantos kang siniwaka. Ramining madya padha. Hanya rambai tepat orang kawan. katingal keluar abit teruk ketengok kan dia hanya karap manis yang sarap orang. Dedek tidem sudi kalimutin kidung kadung kadereng hamomong memanggung manah rahayu Eso, eso. Gong, piye Kang? Alhamdulillah awake dhewe sowan mrene kan wilujeng. Iya, jemujuk ing lapangan Manunggal Gombong kene kanthi rahayu ya terus. Mm -mm. Aku acung jempol karo para prisawan kene Kang Garing. Alhamdulillah awake dhewe sowan mrene kan wilujeng. Iya, jemujuk ing lapangan Manunggal Gombong kene kanthi rahayu ya terus. Mm Aku acung jempol karo para persawan kini Kang Garing. Piye to? Coba to. Kang Garing loro dhewe. Blabar ngebaki lapangan Kang padha rawuh e dene sidem permenem. Bisa napa awake dhewe-dhewe. Iki penonton lan sejati ngene iki, Tru. Heeh. Iki ya nonton lan sejati bisa mirsani Kang jenjem. Iya. Ana cerita dimirengke, ana sabet dipirsani. Iya. Yeah. Dasar iki malam minggon, ya sesuk libur ya, Kang. Hayya. Kakung putri padha menunggah dadi sewiji wadina ora sing padha geger. Persis tiru karo wayang. Wayang sekotak iki lanang wedok sing meteng ya enak. Ya bagong kuwi wayang kok kon meteng. Iki mujudake pesemon manunggaling bangsa kita. Iya ora pitak-pitakake, heeh. dasare wis telung taun iki sowan marang gombong ditimbali dening Prof Dr. Haji Sumaryanto ya kepara nyata kanggo pupuk lan kanggo rabuk marang Eyang Kakung Raden Mas Suweni Sastra Dimulya sakputra wayah tekaning buyut heeh mm -mm. ya ngene iki truk jenenge wong urip kowe ngerti bab urip kang garing sing tok karepe piye kang diarani urip kuwi sejatine golek penguripan. Mula menawa ana wong urip ora golek penguripan kuwi sejatine malah mau ora urip. Ngono ya, Truk. Heeh. Wonten golek penguripan mau kaperang ana loro, yaiku golek penguripan kanggo nguripi jiwane lan nguripi ragane. Golek penguripan mono lumakune kudu nganggo landesan ing antarane siji, yaiku percaya. Percaya urip iki ana kang uripake, yaiku urip kanthi uripe dewi. Lan kang uripake kabeh kang urip iki nanging anane kang gawe urip lan kang diuripake mau wis beda uripe. Ngono ya, heeh. Mula pantes lamun kang gawe urip mau sinembah dening kang padha diuripke iki mau. Iya, Truk, para nyata. Kaping pindho kudu duwe wewaton yaiku tuntunan kang bisa nuntuni marang cipta rasa lan karsa tundhone nuntun marang uripe iya dadi tuntunan mau saka kang gawe urip kanggo sing diuripke wujude kitab suci iya le bener lamun wis percaya menawa uripe ana kang uripake mula kudu menembah marang sing gawe urip yaiku kanthi nindakake kabeh gawe kang tinulis ing tuntunane mau. Iya, Tur. Heeh. Ah, ah. Sak banjure mungguh lumeku ning golek penguripan kanggo nguripi jalan naragane kudu lumeku ana sak nduring dalan kang bener. Mongko jroning ngurip iki kewengku dening telung bebener. Siji bener mungguing Gusti yaiku bener kang lelandesan kitab suci. Kaping pindho bener mungguing bebrayan yaiku bener kang dedasar pernatan kang ginawi dening bebrayan sebab sak temene bebrayan kuwi uga duwe panguwasa gawe pranatan wigati kanggo mernata uripe bebrayan mau iya le dene lumaku nek golek penguripan kanggo urip yaiku kanthi srana sira kudu duwe kapercayan marang kang gawe urip iya kejaba sang kuwi kang gareng tak jaluk kanthi banget. Gane uripku ora ejen srawung karo bebrayang, mula kudu ngerti tumrap piwulang bab srawung. Supaya bisa srawung becik iki nganggo apa ya, Truk? Iya, srawung sing apik iki nganggo cara apa, Truk? Wong urip kuwi kudu eling marang tembung sambung, sambang, sumbang lan aja sok sombong. Sambung kuwi ngundhakake pesrawungan nambah kanca sing saake-akee kang pigrapyak lan semanak. Wondene sambang yaiku silaturahim sanjan sinanjan ya layak ya jagong lan sak panunggalane. Dene sumbang kudu eling makhluk kuwi mujudake makhluk sosial. Mula kemasyarakatan kudu ditengenke kanthi aweh pasumbang apa apa tenaga apa penggalian lan sak Lang aja sok sombong ya, Gong. Iya. Ngelingi urip ora bisa ijen, watak sombong wajib disingkiri. Aja demeh kuwasa njur aji mumpung kuwi ya ora kena. Pangwasa ki narya godha karo wong desa sing uripe rekoso, mangane ora krasa, megawe dosa ijen dipesiso malah nambahi dosa, Reng. Iya. Iya, terima kasih truk dene kowe sing ngelingi marang pun Kakang. Moga-moga kabehmu bisa dilakoni kanthi becik ya, truk. Heeh. Mm Iki wungon ya Kang Gareng. Iya. Simbah Swargi ngendika wong Jawa ki laku sing ampuh mung melek kok truk. Ngono ya Kang. Iya. Meleke kuat yen agamane sampe tambah tahajud yen tengah wong iku saya jos. Iya. Kanggo sampeyan wungon cegah liyep awake dhewe Kang didhawuhi sawan mrene. Iki gong wayang kagungane Prof. Dr. Haji Supanyoto Dewi. Iya. dene pengrawit kaya padatan soko Solo. Soko paguyuban Amardi Budha dadi ndah uta sing disingkat Abdi. Iya. Para waranggana sapa wae truk. Saka tengenku pas iki Ibu Pahmiatin soko Ponorogo. Soko Desa Pulung ya truk, Pulung Ponorogo. Iya, kuwi kondang jeruk keprok kuwi Pulung. Wis tau ngrasakne, Gong? Aku wis tau dikirimi Mbak Pahmi ya. Nggo Mas Bagong mang ngrasake jeruk kula. Wah, jan ya seger tenan wong panjen ya mit in pulung lanadan Ponorogo. Iya. Sing angka loro kuwi Ibu Setyawati soko Kediri. Sampeyane bakul tahu wong Kediri kok. Heeh. Mm -mm. Wah, tahune jane gempi iki lho. Wis tau ngrasake wis. Wah, diceplusi lombok iki jare enak tenan kok jan kial kae kok terus. Terus ora tau mambu wong tokoke nggon kulkas. Ha iya. Sing angka telu Ibu Darsini soko Sragen. Iya. Iki wis gondang pesinden silep godhong ganyong. Iru indah baru enang-enang. Ya kuwi. Kuwi tonone pinter. Marga baru lengang. Iya. Nek ora iso kakehan mikir terus rontok. Ora. Angka papat Ibu Rosiati saka Boyolali. Hah, kuwi kondang susu murnine kuwi Boyolali. Siji susu loro mbako kuwi Boyolali kondang. Iya. Aku wis tau digawake sak ringkot karo Mbak Rosiati. Monggo Mas Bagong mangraosi susu kula. Wah, jan kaya mertiga kaya murni ya. Iya. Kuwi durung bakone, kuwi mbako mboyani ya kondang. Dasar aku ya seneng tengwe nglinting dhewe wah. Mbakone ireng ngampoke ora elok to. Iya. Dirajang di lembut rada riting kriting kae. Iya. Kuwi mbako sing apik kuwi. Iya, luwih apik nenek mbako serintil. Wireng wujudin ini, wah, semantak nenggon gulu di udut enak iya ditambah waranggono loro ibu istri karo ibu sukini iya melontek orang tek enam ki dintek wong telu iya monggo mbak setiawati puratorangkan sinom cengkok grandel monggo para Nindi? Mangga. Jala ni dipakai orang kula nyuwun katampen dendang semarangan. Monggo. I'm Kalagon Dendang Semarangan kawiwitan bawa sinom cengkok granda ya Truk. Iya Kang Gareng. Coba kowe maca layang kuwi Truk. Heeh. Awit asmanipun panitia ngersakaken langgam Taman Sari dening Ibu Rosiati. Waduh. Piniji presidene Neng. Iya. Saking kru panitia. Monggo Mbak Rosiati. punaturaken langgam Taman Sari. Iya. Pinturaken bawa pangkur Taman Sari larase pelek pertinem Kang Garing. Oh iya. Monggo. Sing bawa kakung ya truk engko sing langgam putri. Heeh. Sapa sing bawa Kang Garing? Coba aku nyeroyo karo Mas Giyarto. Kepareng diaturake bawa pangkur Taman Sari pelek nenem. Monggo Mas Giyarto pun bawani. Thank you. gumaring kang cekap pun monggo langgam taman sari monggo buru siati pun aturaken ayo Pun sampun katur langgam Taman Sari ya Kang Garing. Iya. Mbok coba ki mumpung anak kewadon isih lenggah ana kene. Sapa Mbak Wahyu Eka? Si saka Unindra tak suwun keparenga paring pasumbang lagu apa didawani dhisik. Oh iya. Monggo Mbak Wahyu Eka keparenga pinarak dateng pepanggungan mriki. Kula nyuwun malih gandeng suarane becik iya ditanjakke nun jauh saka Jakarta rawuh rene yen musak lagu ya kurang ya reng wae ya monggo kalian anu gegladen kendel iya heeh Mbak Eka sama semester pinten Mbak? Eh, menikah semester 6 Eh semester 6 yeah. Alhamdulillah Tekan tekun mengerak tekan Mbak iya. oleh ngudi ngelmi gayuh kawruh wonten ing kampus Unindra Jakarta. Badhe bawa menapa, Mbak? <laughs> Ya ning Tawang kemawon nggih. Oh, sinom jadi Tawang. Saged, monggo. Bawa sinom yen ing Tawang menika yasanipun swargi Kinarto sabda. Dene langgamipun yen ing Tawang Lintang menika yasanipun swargi kamas anjar ani saking Solo dikawinkan. Oh iya. Monggo pun dalani sinom yen ing tawang. Lu a sesok, monggo. 社会とるんや。 Mas ingsun prasapa? Gandeng putri sing bawa ya Kang Mas. Nggih. Kang Mas ingsun pra Eh eh. Apa iki? Kaya jarik siwek ya, Truk. Nek ora iso kethek Sajake bruke. Keri. Nenno tekan gone. <laughs> Bu Terima kasih wah jan di luar kepala. Iya. Tanpa maos ning nyatane apal. <laughs> Padha karo kancaku pengrawit ya ngono. Wah. Kabeh di luar kepala. Ya dayane dawet iki jan. <laughs> Iya. Jan. nyeksel tekan gobong mung dawet. <laughs> Ayo ngelak kok nyisak karepe monggo. Pompok anggere blenduk. Ngeleh kok mung banyu. Monggo, Mbak, pun aturaken langgamipun yen ning tawang ana lintang. Monggo. kasih dateng Mbak Wahyu Eka dan bergas tenang bakal ning sinden sarjana ya iki wah iya hm. dan pesindene wonten syaratipun kok Mbak Wahyu Eka syarate apa truk siji guna loro swara ping telu bondo ping pati rupa kuwi syarating pesinden weh ngono hmm. kagungan kudu mumpuni nyang gending apa kudu apa ya kudu kerep gladen rutin ya Pak Eka? Badan ibu nih. Eh, syukur syukur. Nebat gen guna. Lajeng suworo, kudu bisa ngolah suworo. Suara tutuk, gulu, dodo, weteng, kudu bisa ngolah. Ini bisa ngolah. Muni cilik bisa bening, gede bisa warung. Weling kula Mbak Wahyu Eka, ini harap mangkat sinden, nggih, harap mangkat suworo. Mangan sak mangan, ojo nganti, mangan sing ngemut lengong. Nggih Ngemut kena ning liyane lenga. Napa jahe, napa kencur nggih ta? Iku kaping kalih kudu nyingkiri es krim. Supaya pita suara ki ora mingkup. Marga kena es mau. Iya. Kuwi bab perkara nggon swara. Ping pante bondo bolu pengageman binjing menawi panjenengan menika kadawan sesindenan nggih ngagem sing bangsa kados ibu-ibu menika gandeng menika tamu ya tidak masalah Wong iki pasumbang kok. Iya. Lajeng rupa ora sanda tak komentar Kang Garing seperti dhewe. Iya. Nyatane ya ora muji wani. Heeh. Ditambah siji, Truk. Apa? Lomo. Kuwi. Lomo iya. Dadi lomo iki tegese sewanci wan didhawuhi iki ora datak nganggo suwala terus tindak utawa mangkat. Karo pengrawit ya ngono. nek daleme cedak ya ngampirke ndi apa-apa ya ditawani pengrawite kuwi iki jenenge lomo syukur kali pengrebab pecah cedak margo niku nuntun gedhe cilik ing swara niku pengrebab eh iya heeh nek ngrebab sing cilik ya melu cilik ngono kuwi lan liya liyane nggih kuwi mau syarating pesinden raja lali manembah marang Gusti nyuwun ing wersaning pangeran muga-muga sing kagunan tasih paringi wilujeng lan sempulur ing selawase. Amin. Ki mau Mbak Wahyika wis kepareng bawa sinom yening talang sak langgame. Lah Adi Mas Abimanyu apa ya isih? Isih, cekake kontrake tekan gon gara-gara kok, Reng. Ah iya. Monggo Dimas Abimanyu keparenga tindak panggung mriki mumpung menika sowan dateng Gombong. Ujubipun iki unjuk bekti teng Eyang Kakung. Nggih. Monggo Mas Abimanyu mriki. Eh, ini bagus ya cocok karo asmane asma kinarya Japa ya iki. Heeh. Iki total menika monggo Mas Abimanyu badhe bawa menapa katampen langga menapa Sumangga Mas Abimanyu. Nggih, gandeng menika ringgitipun wonten daerah Banyumas, mbok menawi kula badhe bawa asmarandana Banyumasan. Lah iki. Yeah, eh, Ibu Suki, Ibu Sukini kula aturi nunut napa? sakit saged nunut. Oh nggih. Iya. terus lho. Monggo dipun tinting, Mas. selindro Manyura nggih, Bapak. Leres. Wah, Yang patel ya pas ya dalang dalang DKI <laughs> jan eh ning kula dalang DPR kok bobo eh, DPR Wah, Dewan Perwakilan Rakyat senes napa dalang payune rangarang ha <laughs> ah, engko nek kepen malah ora kuliah no tinggi sampean mawon nek pinuju dan boten kuliah ngeten ika. Mangga, selinder menyerah. Mangga. yeninyang ekin silik titres nanik Tanjung Ramah kanan kanuh apa kuwi iki? Kedawan sikil ya eh, iya. Jenem terus kewer-kewer. Ora mung kuwi ya. Wis ten. Monggo Mas. Rina wengi hinyong dikudang Junjung lan Sawang inyong nangis tulung tulung tulung parikahane banyak jantung sak bawa ya marem ke hati. Iya. Monggo. Ibu ke, randan nunut. Iya, Mas Agus. Agus Abimanyu. Sapa bagus, tak tulok Agus Abimanyu. Iya. Niko wau Mbak Wahyu Eka aturi bapa kan cedhak kalih pengrebab. Nggih. Neng niko lagi cedak kali Napa penayagani pun bopo Oh ngaten Asmani pun mas Joko Hei Alhamdulillah Boten kelentu sebab mas Joko menika Guru ah. Utawi dosen Babakan olah suara Mas Joko Hermawan kok. Nggih, meninggal leres nggih. Mboten klen tuh menika pancen guru olah swara kok menika. pun wonten ing SNKI. Nggih, pun pas niku nduk menan cedhak Mas Joko pun pas margi mriku kedung tuh ing bangsa tetembangan. Oh iya. Nggih, nggih. Dipun nangsu kawruhipun, Mbak. Pinter gawe tembang barang. Sing nganti tuntas. Iya, pokoknya aja nganti keri. Dia tahu kaya kedung. Iya. Mas Joko menika dasaripun anu kok pianipun nggih lembah manah. Tur anu pianipun sabar dasare nyelomo niku. Napa sing disuwun mesti diparingi ing babakan gegendingan. Oh nggih. Ah, iya. Monggo Mbak Sukini keparengipun aturaken Punten Mas Abimanyu kalau wau dan nunut orang monggo nunut Monggo. Randane nunut. Orang inang, orang entut ngemut. Orang inang, orang ngemut.